हुआसीं ए डी एन एनो डोमिनी ला the year of our lord our lord माना ई सा अलाम पर इहे यूदी वॾा पंहिंजो होशियारु आहिनि ऐं हिननि ते मुसलत आहिनि पोइ हिननि चयो भाई छा ला लाड लाड वेठा कयो ई सा ईसा मतिलबु त हुन अहिड़े हिर्फ़त सां तमामु चयो नंढनि नंढनि खे चयो तव्हां कामन अरा सो हाणे चवंदा आहियूं कामन एरा सी ई सम्झो हाणे बी सी अॻे चवंदा बिफोर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट न बिफोर कॉमन एरा सम्झो सो पी सी ई बिफोर क़बल मसीह हाणे क़बल मसीह माना बिफोर कॉमन एरा हाणे हीउ जेको मसीह मसीह मसी उहा छुटो पर ठीकु कढो हितां असांखे कोन खपे सम्झो इहो कढी छॾियो मसीह सॼो हिन कढी छॾियो बसि इहो दिन जेको आहे हिन अहिड़ो कमु कयो अथनि त हाणे सभु जेके आहिनि सभु ॾींहं ख़तमु हिन जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि सॼी बुछड़ाई वारियूं ॻाल्हियूं सभु बाक़ी आहिनि बाक़ी जेकी चांहि ॻाल्हियूं सभु ख़तमु पोइ चयो हाणे सतरि ए डी त ए डी न चओ ए सी ई माना कम सी सी ए बि न छुटी एनो एनो डोम एनो डोमी एनो माना हीअर त एनो छिटो हाणे चयो कॉमन एरा बसि common C era seven seventy A D में इहो जेको टैम्पल हुयो बाक़ी ठाहियो जेको कुरोश कबीर जी इजाज़त सां ठाहियऊं वरी पोइ ॿियनि ठाहियो पंहिंजो छोजो केतिरा साल थो थी वञनि हलिया त पोइ हुनखे रिन्युवेशन वग़ैरह रही थी हुनखे बित ॾिबी हिकु बी हिकु बि पर उहो क़ाइमु हो तव्हांजो पंहिंजो रोमन्स जेको आहे सो इहो डठो ईसा आल इस्लाम जे खॼी वञण खां पोइ <clears throat> उन खां पोइ जीअं हज़रत ईसा आल इस्लाम जेको आहे सो टेटीह चोटीह पंजटीह सी ई में वियो हलियो खॼी उन खां पोइ वीहनि टीहनि सालनि मंझि इहो जेको आहे सो बि ॾाठो रोमन्स ऐं हिनखे कढी छॾियईं तर तरे छॾियईं सॼे मुल्क में निकिरी वञो मूं वटि न अचो <clears throat> हिन मुल्क में बसि तव्हां रहण ख़तमु आहे पोइ पखिड़िजी विया हलिया <clears throat> के केॾांहुं विया के केॾांहुं विया पर पोइ वरी बसि जेके मुस्लमान मुल्क आहिनि हींअर पंहिंजे किताबनि में हिन खे मालूम हो त रसूल सलाहु आख़िरी ज़मानु जेको पैगम्बर आहे उहो ईंदो फलाणी जॻह ते यशरप जॻहि हुन जो नालो रखियऊं पोइ पोइ हीअ उते अची रहिया त इन जे इंतज़ार में त रसोल्ला सलाहु आख़िरी नबी जेको आहे ईंदो पोइ हुनखे इहो ख़्यालु हुयो त हो हज़रत इसाक़ जे औलाद मा हूंदो त असीं पोइ हुन ते हलंदासूं पोइ हीअ पाक वटां त हज़रत इस्माइल सां वाइदो थियलु हो इहो आख़िरि में पूरो थियणो हो त इन करे पोइ इस्माहील इस्लाम जो औलाद त हीअ त रसोल्ला सम अरबनि मञा आहे असां मञा न आहे पोइ चवनि असीं कोन था मञूं असांजो अञा ईंदो त <laughs> पोइ हाणे हू इलीजा चवंदा आख़िरी जेको द प्रॉफिट जेको चवनि था जेको परम्परा आहे उहो हाणे अञा अचिणो आहे हिन जे ख़्याल में ऐं ईसाई जेके आहिनि उहे बि पंहिंजे हज़रत ईसा जे इंतज़ार में आहिनि ऐं असीं जेको आहे चवंदासीं हज़रत ईसा बराबरि ईंदो मोटी पर उहो मुस्लमान हैसियत सां ईंदो ऐं मुस्लमान जे पोयां निमाज़ पढ़ंदो पाण शरीयत संदसि ते कोन हलंदो छो जो संदसि शरीयत वारा जेके आहिनि थिए त सूअर था खाइनि त ऐं ॿियूं बुछड़ायूं था कनि पोइ हुनजे घर में अहमद दीदा विसारे चयो की हुननि खे जॾहिं कंहिं बि पंहिंजो मुक़ाबिलो मुनाज़िरो हुन सां चई त जॾहिं हज़रत ईसा मोटी ईंदो त तव्हांजे घरु ईंदो या मुंहिंजे घरु ईंदो त तव्हां ॿई दावतूं त हली ॾियूं हुनखे चई या नबी अलाह हज़रत ईसा अलाम अॼु असांजे घर दावत अथई असां सूर पचायो आहे ऐं हेॾा हिन मुस्लमान जेको आहे सो पंहिंजो रिढ बकरी कुठी आहे पंहिंजो गऊं ॿकरी कुठी आहे हाणे तूं जंहिंजे वणी तुंहिंजे घर में वञु सम्झो पोइ हू कहिड़े कंहिंजे घर में वेंदो छो त हू त हज़रत मिसाल इस्लाम जी शरीयत ते हज़रत इब्राहिम जी शरीत ते हू संदसि पंहिंजी शरीयत ते पोइ हुन में सूर खाइण त हराम हुयो पोइ वरी पाल जेको आहे ॿियनि पंहिंजो हलाल करे छॾियो सभु ॻाल्हियूं चई सभु अला ख़लकियूं आहिनि इहे सभु हलाल आहिनि पोइ हलाल आहिनि त हाणे हू कंहिंजे घरु अची खाईंदो मानी पोइ इहा या पोइ अहमद दीदा वीचारो हाणे गुज़ारे वियो आहे हुन इहा ॻाल्हि सी सुहिणी ॻाल्हि मूंखे इहा ज़हन में रहिजी वई सो बहरहाल <clears throat> हिते जेको आहे सो वजूह कुमली यदि खुलियल मस्जिद कमा दख़लू अवल पोइ अहिड़े नमूने सां दाख़िलु थिया ॿिए भेरे बि इहो सतरि ईस्वी में या छा चइजे असीं मसीह था चऊं हाणे हिननि ते उहो कामन इराक करे छॾियो आहे हाणे कल्ह छा आम आम सनथल आम इहा छा चइबो अरबी में ख़बर आहे कमा उहो अव्वल मररत जीअं पहिरीं दाख़िलु थियो नबूअत नसर तीअं ई दाख़िलु थिया वीरान करणु चाहियऊं वस पुॻो अलाह त चाहे थो अलाह मतिलबु त असां चऊं था त उमीद था करियूं त अलाह रहम कंदो तव्हां ते इन उधुम उध न पर जेकॾहिं तव्हां भुसराईअ ते मोटंदो त असां अज़ाब ॾियण ते मोटंदासूं इहा ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे इहा सम्झणु हिन हिन करे क़ुर जे जॾहिं बि तव्हां भुछराई कंदो तव्हां ते पोइ जुठ कयूं पंहिंजे हिन सां मतिलबु कुरेश कबीर जंहिं जंहिं बि माण्हुनि हिनखे सपोर्ट कयो उन्हनि सां हिननि ज़ुल्म कयो कहिड़े नमूने सां कुरोश कबीर वारे वीचारे हुनखे चयो बाबा तई आज़ादु आहियो तई वञो हितां तव्हांखे टैम्पल ठाहिण में मदद था करियूं हज़रत उज़ैर नेहमिया ॿिया फलाणा फलाणा ॿिया पैगम ॿिया इस्लाम उहे सभई आया उहे वरी टैम्पल ठाहियूं पर हीउ दारियुस ॿियो सेकेंड दारियुस थर्ड दारियुस हिन अहिड़ो कमु कयो हुते एस तरह जो किताब हिन लिखियो आहे हुन ते वरी वॾो फ़ख्रु था कनि आख़िरी किताबनि में जा किताब आहे उहा माई अहिड़ी मथां जो हुनजे सिविल वॉर कराए छॾियईं पंहिंजे बादशाह आख़िर अख़रशा यार छा अलाए छा नालो हुओ सम्झो बादशाह हुनजे ज़माने में अची अहिड़ो कमु कई चई हुई हुनखे बादशाह जे अकुल में विधईं हिन माई चईं हीउ बणाई त चए तोखे माल न चईं हा ईअं आहे चई वठो बिना के सभिनी खे पोइ हाणे हुनखे हाणे उहो पाण लिखियो तो फ़ख्रु सां हाणे उहो किताबु आहे मूं हिकिड़ी ई साई खे चयो मूं चयो बणाई हीअ त तव्हांजो कोन्हे पंहिंजो मॉडल जंहिं ते माण्हू हले की अहिड़ी बुछराई हिन माई कराई ऐं तव्हांखे हुन ते फ़ख्रु आहे ऐं चई त असीं हीअं कोन था पढ़ूं जीअं तूं थो पढ़ी पोइ बहरहाल इहे हिन जा कम आहिनि पोइ मरत वली तबिरु मां अल असां रब खुम ऐं रह खुम अलाह त चाहे थो तव्हां ते रहम करे अलाह तई रहम जा लाइक़ु कोन छो तव्हां रहम जो जेको आहे सो अजायो तव्हांजी किताब लिखियो पर रहम कयो ई न कंहिं ते बि ऐं इन उथुम अला ताला चए थो जेकॾहिं तव्हीं मोटंदो बुछड़ाईअ ते त असीं तव्हांखे सज़ा ॾियण ते मोटंदा इन उद्तुम उदिना इहे टिनि लफ़्ज़नि में ऐं सॼी ॻाल्हि करे छॾींदुसि जेका बसि आख़िर क़यामत ताईं हिन ते आहे ऐं अलाह ताला क़ुर क़रशी में ॿियनि हदनि ते चयो आहे त क़यामत ताईं असां हिन ते अहिड़ा ज़ालिम मुसलत कंदासूं जेके हिनखे आराम सां विहणु कोन ॾींदा हिन जो हशर ईअं थींदो हींअर ई वॾे मज़े में आहिनि हींअर जेको हिन जो हाल आहे सो तमामु वॾो आहे वॾो वॾी वॾी ॻाल्हि आहे पर इहे जेको आहे सो ख़तमु थियणो आहे इनशा ऐं अलाह ताली बि हिन में लिखियो आहे त हिन जी हुकूमत न थींदी हुकूमत चवंदा जहनम जेको आहे असां हुनजे लाइ बंदी ख़ानो बनाए बनाए छॾींदासूं इहा ॻाल्हि हिते फरमाईंदुसि हाणे इहा ॻाल्हि पूरी थी इन हाज़ इन हाज़ल क़ुर हाणे फरमाए अथसि हिन क़ुर जे मुतालिक़ इन हाज़ल यहदी लिली अकवम जेको हिन ते बीठो पको पुख़्तो हिन क़ुर ते अञा उन ज़माने में रसोल रसुल अञा मके में हुयो ऐं हीउ जेको टॉर्चर जेको प्रोसिक्यूशन जेको रसोल सलाह जे असाबनि ते उहो अञा जारी हुयो पोइ चए थो जेको अलाह ताला उन वक़्तु आसिरो थो ॾिए पंहिंजे नवी पा खे त जेको हिन ते क़ाइमु रहंदो हिन किताब ते इन इन इनहादु क़ुर हिदायत करे थो उन्हनि खे लिलती हीअ अकवम उन्हनि खे हिदायत कंदो जेके हिन ते पका पुख़्ता थी बीहंदा सम्झो पक अकवम उहो युवशुलमोमिनी ऐं मोमिननि खे ख़ुशबरी ॾे हीअ ख़ुश वारी सूरत आहे हीअ हिन सूरत में पंहिंजो इसरा महराज जी ॻाल्हि आहे हीअ ॻाल्हि रसोल खे ख़ुशख़री वारी सूरत आहे हीअ युबशर युभुलमोबिनीन मोमिननि खे बशारत ॾे छा जी बशारत ॾे अलज़ीन अमलून सवालियात त उन्हनि खे जेके अमल साले था कनि अन लहम अजरन कबीर आहे त हुननि जे लाइ अजर जेको आहे सो कबीर वॾो अजर मुआविज़ो जेको आहे रिवार्ड जेको आहे सो मौजूदु आहे उहो हिन धरती ते बि ऐं आख़िरत में बि माइना ॿई आहिनि अजरनि कबी ईअं न मरी वेंदासीं बसि हिते जेको आहे अहिड़ा ई अहिड़ा हमेशह रहंदा न हीउ इस्लाम हिते ईंदो ऐं हिन अञा मके में जेको आहे सो प्रोसिक्यूशन हलियो पिए ऐं इस्लाम हर जॻह ते छांइजी वेंदो ऐं सॼा मुल्क़ जेके आहिनि मुस्लमान इस्लाम में दाख़िलु थींदा ऐं हिन धरती ते ऐं आख़िरत में अजरनि कबीर में आख़िरत में बि अजर आहे त अजर ॿिन्ही माना में वठिजे हिन अनलीन लाइ इहो मिनून विला आख़िरत ऐं उहे जेके आख़िरत खे नथा मञनि ॻाल्हि इहा आहे हीअ जेके ईसाई यहूदी ऐं हीअ जेके माण्हू आहिनि आख़िरत खे नथा मञनि हिंदू जा चवनि था मरण खां पोइ का ॻाल्हि मिली आहे आवागुण आहे हीअ आहे उहा असीं वरी ॼणंदासूं ऐं जेको हिते कंदासूं उनजो असांखे फल आहे उनखे ई चवंदा छा छा छा कर्म आहे कर्म आहे माना जेको कंदो सो लोड़ींदो जेको तव्हां हिते कंदो उनजो तव्हांखे मिलंदो एवज़ हिते जो हिते पोइ वरी तव्हां ॼमंदो अहिड़े नमूने सां उन हिसाब सां पर असां वटि इहो कोन्हे त असीं वरी वरी ॼमंदासूं ॼमियासीं सो ॼमियासीं हाणे उहा छुटी ॻाल्हि पर हुते हिसाबु किताबु आहे हिते बि हुनजो एवज़ धरती ते मिले थो उहो कर्म आहे जेको हिंदू चवनि था ऐं इहो साॻियो बुधस चवनि था अवस्था ईअं चवनि था इहे जेके मज़हब आहिनि मज़हब इन माना में भई जेके माण्हू मज़हब वारा गैर छा चइबो आहे ला मज़हब आहिनि सेक्युलरिस्ट आहिनि अथीस्ट आहिनि उहे आख़िरत खे नथा मञनि हिसाब किताब खे नथा मञनि इन करे जेकी वणनि सो कनि था जेकी हुननि खे सम्झ में अचे थो अलदीन अन लदीन मिलूं लदीन लायो जेके आख़िरत खे नथा मञनि आतदन अज़ाबन अलीम आहे हुन लाइ वॾो अज़ाब असां जोड़े ठाहे रखियो आहे तयारु करे रखियो आहे जोड़ियो आहे ठाहियो आहे तयारु करे रखियो आहे श्रंगार ठाहे जानमूने लाइ तयारु आहे ॿाहि ॿरे पई बसि हलियो अचो पा पाण सां खयो अचिजो जेका आहे पाण सां खयो अचिजो वेदल बि शर्रे दुआ हू बिल ख़ैरु अलाह ताला फरमाए थो माण्हू जेको तकिड़ो आहे चए थो बसि भुछराई थिए ई थिए इहो अदा मूंखे मिले ई मिले ॾिसां किथे आहे ऐं <coughs> ॿी माना में त माण्हू चए थो हाणे वैल पोइ ई फलाण थिए फलाण थिए हिक ॿिए खे पिटींदा या पंहिंजे औलाद खे बद दुआ ॾींदा या हीअ कंदा हू कंदा पर अलाह ताल फरमाए थो हिते त माण्हू तकिड़ो आहे जो अज़ाब जेको आहे सो चए थो त बसि जल्दी मूंखे मिले हालांकि हुनखे खपे त चङाईअ जी घुर कनि अलाह खां पर जदोल इंसानु बेशर दुआ हू बिल ख़ैर जेका ख़ैर जी दुआ करणु खपे हुन जे बदिरां उहो वरी भुछराही जी दुआ चइ भले असां ते अज़ाब अचे ॾिसूं न किथे आहे भले असां आसमान जो टुकड़ो किरे असांखे फलां थिए ईअं थिए सम्झो पोइ अलाह ताला ताल कान इंसानु आजूल आहे इंसानु हिकु माण्हू जेको आहे तकिड़ो आहे तकिड़ो तकिड़ तकिड़ी कुती अंधा गुल रजणंदी आहे <laughs> तकिड़ी कुती अंधा गुल ॼणंदी माना तकिड़ी कुती कहिड़ी आहे जेका वक़्त खां अॻु में ॼणे त पोइ उन जो जेको आहे सो अञा परफेक्शन जे बाडीअ में अंदरि कोन थी आहे पंहिंजे यूटेरस में पंहिंजे बथन में त पोइ कुतो जेको न अंधो हंधि ॼमंदो इहो मुंहिंजी चवणी आहे ऐं हिन में मान आहे अकुल वारा फम वारा माण्हू आहे जंहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ठाहियूं की अंधी कुती तकिड़ी कुती अंधा गुल ॼणे जो असां वटि सिंधी में चवंदा आहिनि पर अलाह ताला क़ुर क़शीम जो वकानल इंसान आहे इंसानु जेको आहे सो हाजल तकिड़ो आहे तकिड़े तख़रबारी खपे हुनखे यकदमि खपे मूंखे हर बसि हींअर जो हींअर खपे सम्झो वजाल न नहार वॼल नार आयता चयो असां ॾिसो राति ऐं ॾींहुं जेको आहे सो हिन खे आयत बनायो आहे निशानी बनाई आहे तव्हां लाइ तव्हांजे लाइ मौजो आहे कीअं ॾिसो त आयत पंहिंजो राति कीअं थी ॾींहं में घिरी वञे हली ऐं कीअं ॾींहुं जेको आहे राति में घिरी थो अचे कीअं हिकु ॿिए बदिलजनि था इहो तव्हां करे सघो था जो राति खे ॾींहुं बनायो ॾींहं खे चए हा बसि असां हीअ बल्ब कोन ठाहिया आहिनि हीअ हाणे असीं बसि राति ॾींहुं थियो पियो आहे सम्झो ऊंदहि में भले वेठा हुजूं असांखे ख़बर ई कोन्हे त कुझु सिझु उभिरे थो कोन थो उभिरे पर हाणे इहो मतिलबु त को काइनात ते त इहो हुकुम जारी कोन्हे इहो तव्हां हिकिड़ो ठाहियो आहे पंहिंजे लाइ पर हिकिड़ो कमिरो आहे या हिकिड़ो घरु आहे या हिकिड़ो इमारत आहे हुन में पियो ॿरे सॼो ॾींहुं सॼो राति चोवीह राति हाणे उहो आर्टिफिशियल हिकिड़ो आहे पर हिकिड़ो निज़ाम अलाह ताला जो जंहिंमें सिजु उभिरे थो सिज लहे थो उन सां सॼी काइनात या सभु कमु थियनि था पंहिंजो मौसमूं बदिलजनि बदिलजनि थियूं पंहिंजो फ्रूट थियनि था मेवा फसल हीअ उहे सभई ॻाल्हियूं थियनि थियूं गुल हीअ उहे पकड़जनि था पोइ हाणे खां सवाइ हाणे एनर्जी जेका आहे सिज जी उहा हाणे माण्हू इस्तेमालु करण जी कोशिशि कनि था पिया बिजली जे बदिरां अलाह ताला फ़रमाए थो इन क़ुर लती आज़ पोइ बशरमोमिन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين हाणे ताईं थी आयासीं فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم भले तालमू अदद सनी न भले हिसाबु हेॾे ॿुधाईं त कीअं असां माफ़ु था कयूं आया मौजो राति वारो वरी कीअं ॾींहं था करियूं त जीअं तव्हां घुमो फिरो धरती ते हलो ऐं पंहिंजो कमु करियो ऐं पंहिंजो फज़ल ॻोल्हियो अलाह ताला जो रिस्क ॻोल्हियो रिस्क जी तलाश में वञो वल तालमू ऐं ॼाणो ऐं अदद सनी जेके साल आहिनि ॾींहं आहिनि महीना आहिनि उहे जेके आहिनि इन हिसाब किताब सां तव्हांखे हिन वञा मतिलबु मिलंदो अधु सिनी न वरी हिसाबु हिसाबु कयो भई हेतिरा ॾींहं थी विया हेतिरा साल थी विया हेतिरी हेतिरा हीअ थियो चंडु उभरियो आहे हीअ फलाणो फेस्टिवल करिणो आहे हीअ फलाणी करणी आहे मुस्लमान ई फलाणा फलाणा कंदा हिंदू जेके आहिनि से ॾियारियूं फलाणा कंदा ऐं पंहिंजो ईसाई जेका फलाणा कंदा पोइ चंडनि ते आहे हिननि जो जेके बि मज़हब आहिनि उहे चंड ऐं सिज जे हुनखे मिलाइनि था हिनखे चइबो आहे नसीह हुन जो ज़िक्र सूरत तौबा में आहे इंटरकैलेशन यानी सोलर लूनर ॿिनि ॿिन्ही सालनि खे मिलाए पोइ पर वरी ॾियारी बि चंड ते थी मिलाइजे पोइ हाणे उहो साल रखंदा हिकिड़े ई महीने में ऐं पंहिंजो इहे जेके ईसाई कनि था से बि ईस्टर वग़ैरह उहो सॼो चंड ते थो थिए ऐं पंहिंजो यहूदी जेके ॾींहं मल्हाइनि था उहे चंड ते था थियनि पर इंटरकैलेशन हुन रखियो आहे नसीह यानि हुनखे ॿिन्ही खे सोलर ऐं ल्यूनर जे सिस्टम खे मिलाइनि था चंड ऐं सिज जे सिस्टम खे मिलाइनि था उन ते इहो हिननि आधार रखियो आहे अदसनी उन ते उनजो ज़िक्र तफ़सील सां वरी सूरत तौबा में उहे आयतूं आहिनि उन मां जीअ अचे थो इनशा अलाह आमिनी इनशाहामिनी हुनजी हयाती बि करे उनजो ज़िक्र कंदासीं मूं लिखिया आहिनि इहे ॻाल्हियूं ॿियनि हंधु कुल शइ फसल न हो तफ़सील आहे अलाह ताला चए थो मूं हिन क़ुर में सभु ॻाल्हि तफ़सील सां करे छॾी आहे हाणे सभु इन ते हाणे मूंखे यादि आयो त चए सभु ॻाल्हि जो ज़िक्र कोन हूंदो इहो त कोन हूंदो त फलाणो जेको घटी आहे फलाणे हंधि फलाणी ॻाल्हि फलाणी हिन जी ॻाल्हि कोन्हे पर जेके प्रिंसिपल्स जेके लाइफ सां तालुक़ु रखनि था उनजी ॻाल्हि आहे पोइ बयानु कंदा आहिनि त फलाणे माण्हूअ खे पाण ख़बर न आहे त असांजे असाबनि सगुरनि मा को हो या ताबाइनि मां को हो या पोयनि मज़ा को हो मूंखे यादि कोन्हे नालो अलाह ताला मूंखे माफ़ु करे पर चयूं तव्हांजो क़ुर थो चए त असां सभु ॻाल्हि में लिखी छॾी आहे चई हा ईअं ॻाल्हि आहे बराबरि चए पोइ भला हीउ मुंहिंजे मुंहिंजे ॾाॾीअ जो नालो आहे हिन में तव्हांजे क़ुर में ऐं त हुन चयो हा तुंहिंजे ॾाढी जो बि ज़िक्र आहे वरी <laughs> कीअं आहे चींदा ला त क़रन साई में चयो आहे त बलदु तयतुनि जेका आहे सा अहिड़े अहिड़े नमूने जो फ़सुलु ॾींदी अछी जेका जेका सुहिणी धरती हूंदी जेका बुछड़ी धरती हूंदी बलद ख़बीस जेको आहे उन में जेको आहे कंडनि खां सवाइ कुझु कोन ॼमंदो तूं हुन जी ॾाढी हुई ईअं चिॼी भिॼी चई तुंहिंजी ॾाढ़ी जो ज़िक्र आहे क़ुर में पाण इहो थियो हिकिड़ो चालाक माण्हूअ जो सुवालु ऐं ॿिए चालाक माण्हू जो जवाबु पर हाणे मतिलबु त अल्ला ताला ऐं क़बूल करे इहा ॻाल्हि पर अहिड़े माण्हुनि सां जेके अहिड़े नमूने जा सुवाल था उथारीनि उनजे लाइ अहिड़ो ई जवाबु चए तुंहिंजे ॾाॾी मुंहिंजे ॾाॾी जो ज़िक्र आहे चए हा तुंहिंजे ॾाॾी जो ज़िक्र आहे बराबरि क़ुर में चए कीअं आहे चए ॾाढी में अलाह ताला लिखियो आहे पंहिंजो क़ुर में त जेका बलंद तईअ जेका तई जेका पाक बन्नी आहे धरती आहे उनमें फसल सुठो थींदो ऐं पंहिंजो घाटी घाटो फसल थींदो घाटी ॾाढी थींदी <laughs> ऐं हिते जेको बूथ आहे उहो बलतुनि खबीज़ बूत ख़बीज़ बूत आहे कफर जो बूथ आहे इन करे तुंहिंजो बि ज़िक्र करे छॾियसि त तुंहिंजी ॾाढी जेका आहे अहिड़ी छिॾी आहे जीअं कंडार कांडेरा ॼमनि सम्झो अहिड़े नमूने जी तुंहिंजी ॾाढी आहे त हाणे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पोइ हुनजे हिसाब अधु सिनीन वारे हिसाब सां पाण कईसूं वकुल शयुनि फसल ना हो तफ़सील आहे सभु शइ जो तफ़सील अखरे छॾियो आहे ॿियो सुफ़ में बि इहो ईंदो हिते बि मिठनि नमूननि सां अचे थो व कुल इंसानु अलज़म फी उन खे अलाह तमामु अहम ॻाल्हि आहे हीअ चए थो असां सभु ॻाल्हि जेका आहे असां पंहिंजे उनख में विझी खिची बि विझी छॾींदो हाणे अॻे माण्हू अलाए कीअं म मञींदा हुआ जे अलाह ताला अलदिला मोह हुआ उहो ॻाल्हि अलाह ताला कई आहे चई तव्हांजो तव्हांजो जेको बुछड़ाई आहे तव्हांजे हिन उनप में तव्हांजे हिन ॻिची निणि जेको आहे इन में मूं रखी छॾी आहे अलाह मुसल चई जॾहिं असीं तकबीर विझूं था कूं था पंहिंजो घटो कई कुकड़ो कई फलाण त पोइ हिन निण खे कुहण ज़रूरी आहे त इन में उहो हिसाबु किताबु सॼो रखियो आहे हाणे छा आहे उहो कहिड़ो आहे चई कंप्यूटर जी जेका पंहिंजी थींदी आहे उहे जेका पंहिंजी हिकिड़ो जेको सेल हूंदो आहे चवनि बसि नंढो सेंड जे दाणे खां बि नंढो आहे को उहो जेको आहे असां हिन तुंहिंजे उन कम उनखां रखी छॾियो आहे या छा जेको बि पाक जी माना हुजे पर हींअर उहा असांखे सम्झ में अचे थी उनमां जी सॼो लिखिजे पियो तव्हांजो किताबु हीअ त फ़ोटू हिते लॻो पियो आहे कैमरा तव्हां जेका सॼी सॼी ॻाल्हि जी क्रामन कातवीन लिखनि पिया ऐं उहो फोटू हुननि वटि कैमरा लॻी पई आहे उहा कैमरा तव्हांखे उहो हुते ॾींहं ॾींदा चवंदा बाबा हीअ हिकु किताब खे कफ़ा बि नफ़्स कल योम अलाए का सिवा हिन में ईंदो तुंहिंजो त उहो किताबु हिते आहे उहो जेको उनुख में तव्हांजो ताहिर सां लिखी छॾियो आहे अलाह हाणे मतिलबु त इहा हिन ज़माने में इहा माण्हू खे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी अॻे मोमिन माण्हू आहे हुन चयो आहे अलाह त फरमाए थो त असां तुंहिंजे ॻिची में रखी आहे हिन में तुंहिंजे निर घटि में रखी छॾी तूं तुंहिंजो तुंहिंजी निभाग तुंहिंजो सवागु सभु हिन में असां विझी छॾियो आहे बसि निर्गत में पियो आहे पोइ उहो निर्गत में कीअं पियो आहे ख़बर ई कोन्हे तुंहिंजो पर हाणे अलाह ताला मतिलबु इहो ॾींदो सम्झ में ॻाल्हि निर्गत में सॼी लिकी पई अथव वरी हिते वरी जे सूरत काफ़ में आहे त अलाह ताला खे ख़बर चए थो अलाह ताला मूंखे ख़बर आहे त कहिड़ी शइ बचे थी पोइ इहे साइंटिस्ट जेके आहिनि से चवंदा त सॼो ख़तमु थी थी वञे पर उहो जेको कॉक्सिकस लाइ छा था चवनि जेको आख़िरी जेका हॾी थी थिए हिन जी पंहिंजे स्पाइन कार्ड जी उन उनमें जेको आहे सो लिखियलु आहे उनमें उहो सीड आहे जंहिं महिल तव्हांजी वरी उभरंदो क़यामत बास बास बादल मौत उन मां तव्हां निकिरंदो हुन में जीअं ॿिज चटबो आहे वॾो वण त ॾिसो था वॾो बड़ जो वणु आहे की वण फलाणो वणु आहे अलाए कहिड़ो निम जो वणु आहे कहिड़ो बि वणु आहे हेॾो वॾो आहे पर हाणे हेॾो वॾो उहो कीअं वरी अहिड़ो थींदो जे असां हू जेको तव्हांजो सीड आहे जेको कॉक्सिक जी जेका हॾी आहे तव्हांजी इहा जेका बचंदी इन में त असां वरी तव्हांजो डी एन ए उन जो ठहियो रखियो आहे असां वटि उन में तव्हांखे पैदा कंदासीं इन जो ज़िक्र अलाह ताला सूरत काफ़ में कयो आहे पर हाणे इहा ॻाल्हि मिली विछली छॾियां तव्हां हुन ते फ़िक्र कजो इनशा अलाह वञी त रब पाक मिली चङाई कंदो हाणे आउं हिते ख़तमु थो करे इनशा अलाह मगफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना सरातल मुस्तक़ीब सरातल अज़ीन नाम तलीम ग़ैर मखदूब अलहम आमीन